Proiektu turistiko guzien ibilbidea segitzen ari da lajun 2008. Euskualdearen arabera garatzen ari da, konzertazio bilkuren arira eta laister elkarte eta instituzioen parean agertuko dituzte proiektu unen lehen lehoak Sandrine Derville, eskualdeko ordezkaria. Pendant toute cette concertation, il y avait également en parallèle toutes les études environnementales et la concertation menée aussi par le cabinet Andouessa qu'on suivait évidemment en temps réel. Donc c'est vraiment cette concertation au sens large qui a abouti à, un, rééquilibrage du projet, mais c'est la vie euh, et le cycle habituel euh, des projets touristiques. Effectivement, les orientations d'aménagement qui avaient pu être présentées il y a, plusieurs mois maintenant, qui étaient que que des propositions, n'ont jamais été définitives. Et effectivement, aujourd'hui, dans les premières orientations d'aménagement qui se dessinent, on est sur quelque chose qui, diffère un petit peu, oui, de ce qui a été présenté euh, il y a euh, plus d'un an maintenant. Lagun 2008 ez da tenorez iritsiko seguraski. On est sur, sur un processus euh, long, au fur et à mesure de la... Prozesu luze batean gira, ahamoldatze proiektuaren euh, garapen eta zehaztearen arabera segituko dira konzertazioak. Anduesa euh, kabineteak bere lanaren bigarren fase bat abiatuko du, ingurumen batzordeak edo tokiko bilkurak animatuz, zinez konzertazioak segituko du proiektua luzatzen den einean eta antolaketa zehazten den arte arte. Euh, toute la période où on va définir plus précisément les aménagements. Mementuko ezin izan dugu jakin hogeita hamasei millio euroko aurre kontua aldatuko den, baina estatuko ordezkari guztiek hartzen duten kompetentziaren arabera diru ekarpen bat egin beharko dute.